اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهن إلا ما جعلته سهنا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Samo Allah svu hvalu zaslužuje, jer se samo Allah svih potpu, svim potpunim osobinama i dijelima opisuje. Samo Allah subhanahu wa ta'ala svu zahvalu zaslužuje, jer Allah subhanahu wa ta'ala ne pogrešiv je i kad naređuje, i kad zabranjuje, i kad dobro i zlo određuje. Od njeg pomoć oprosti i uputu tražimo, jer znamo i vjerujemo da koga Allah uputi napravi put, tome nema zablude. Koga Allah u zablude ostavi, tome nema upućevača. Kome se Allah smira i oprosti, blago njemu. Prema kome Allah pravedno postupi, teško njemu. Koga Allah pomogne, nikoga odmoći ne može i koga Allah subhanahu wa ta'ala ne pomogne, time ga je odmogao i sam sebi i nikomu pomoći ne može. Zato tražeći Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo i sreću na oba svijeta, iz ljubavi, straha i nade prema savršenom, svemilosnom, svemoćnom gospodaru, srcem, jezikom i dijelima svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljednji kojeg je Allah poslao kao primjer i uzor vjernicima do sudnjega dana moleći Allaha da nas učini od iskrenih i ispravnih Allahovih robova iskrenih ispravnih i ustrajnih sljednika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme <clears throat> dokle god smo živi. A zatim prenosi se da je Osman radijallahu anhu kad bi došao na dženazu plakao do te mjere da bi mu se brada nakvasila suzama. Pa je upitan, spomeni se dženeti džahennema, ne plačeš. A kad vidiš kabor plačeš. Pa je odgovorio, ovo je prva i najbitnija stanica ko ovde položi, posle ćemo biti sve bolje i bolje. Ko ovde padne, posle ćemo biti sve gore i gore. I prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ništa strašnije od kabura vidio nije. Nakon što meleci uzmu dušu, sve duše, vjernička, munafička ili nevjernička, pobožnjačka ili grešnička bivaju preuzete nakon što do grkljana dođe od strane meleka smrti i stavljene na odgovarajuće platno. Nekom je to platno iz dženeta namirisano mirisom na koje biva postavljen i zatim od meleka nošen ka nebu. Drugom je plato od džehennema, od kostrijeti, koje smrdi samo po sebi, plus duše pokvarenjačka smrdi kao što je došlo u hadisu poput najgorijeg smrada, najgorije lešenje na dunjaluku. Pa vjernička duša se penje i nevjernička duša se penje ka nebu. Nošena od strane meleka koji svoj posao radi. I ovo je jedan od najstrašnijih momenata u našem životu. Nakon što te obraduju ili iskritikuju jer u hadisima su došli krajni primjeri. Vjernik najbolji i nevjernik. A poslije muče da će biti između nešto. A mi smo većinom između. Insan kreće ka prvim nebeskim vratima u nadi da će mu se otvoriti. Jer Allah subhanahu wa ta'ala spominje da nevjernicima poricateljima, oholnicima, إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء Oni koji budu poricali naše ajete i oholili se nad njima, neće im se otvoriti nebeska vrata. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ I neće, kaže, ući u džennet, no kamila ne prođe kroz iglene uši, i dok veliko debelo uže ne prođe kroz iglene uše. Dakle, neće nikad, nemogući ime ulazak u džennet. Pa čovjek se kreće, kreće, penje se, nošen biva i čeka da se pokuca i osluškuje šta se dešava ako je od onih koji su slušali i učili o svojoj se vjeri brinuli. Ako ih je Allah počastio kao nas sada slušamo ovom, ovoj našoj budućnosti, zna da će meleći da komentarašu njega i da taj komentar ima uticaj na konačni ishod. Pa vjerničku dušu komentarašu jer ona miriše. Miriše bolje od onog mirisa iz dženeta na kojeg je stavljena. I govore čija je ovo dobra duša kad god prođu pored meleka, nebo je puno meleka. I svi govore čija je ovo lijepa duša iz lijepog tijela, blago njimu i salava donose, to je smoli Allaha za milost i lijep spomen kod njega. I kad dođu do prvog neba i pokucaju, meleki će otvoriti i posebno pohvaliti. I tako vjernička duša prolazi prvo, drugo, treće, četvrto, peto, šesto i sedmo nebo. Otvaraju se vrata jedna za drugim. I onda dolazi do Iliyuna, knjige čestitih na nebesima sreće određene duše vjerničke ili gore na Eliyunu. Jer se u Lema razilazi da li je Eliyun samo registar dženetlija, knjiga u kojoj se upiše, ili je to ujedno i mjesto boravka vjerničkih dobrih duša koje su oslobođene kazne ili završile kaznu u kaboru. Pa, spomenuo sam prošli put da pitaju za neke ljude Pa ako im kaže, zar vam već nije došao, znači nije gore, nego je dole. Nije od dženetlija. Ili ih obavijesti onome što kako kakvim ga je ostavio. Stalno sluša pohvale na kraju bideva upisan u Ilni Jun knjigu čestitih koju Allah subhanahu dala spomenu u suri Al-Mutafifin. Nakon toga biva vraćeno svoje tijelo to je prijeđa naziv. I to se dešava relativno brzo. Pogodovo su stvari gajbane i mejit koji leži pored je živ kaburskim berzahskim životom. I ima, s obzirom da se nalazi na Dunjaluku, ima kontakte, ali jednostrane. Čuje, čak i komentariše nekad nešto što mu se dozvodi i priča, ali ga ne čuje. I nikog ne dozvodi. Nevjernička duša duša munafika, duša džahennemlija, biva nošena i kuđena i kritikovana jer smrdi svima koji ih prolazi. Pa je i najgorim imenom. I dolazi do prvog neba i kuca, pa se dešava ono što sam malo prije spomenuo kad sam ajet citirao što Allah kaže i neće im se otvoriti nebeska vrata. I neće biti zapisan u registar dženetlija koji se nalazi na vrhu gore i samim tim nikad u dženet neće ući onda biva bačena s visine. Pravo u svoje tijelo. I to je jedan od vidova kazni nakon što je udarana prilikom smrti, pa nasilno čupana, pa smradom iskušana, pa svo vrijeme kritikovana. Jedna od stvari koja se spomine je to da će biti bačena strmoglavo sa prvog neba koje nije blizu. 500 godina je razlika Allah zna čega i koliko, kako, između zemlje i prvog neba, u svoje tijelo. I onda biva nošena, umeđu vremenu se završi priprema, i biva nošena jedna i druga dženazom, sahranom i tako dalje. Pa jedan govori, nakon što je čuo radosne vijesti obradovan, požurite sa mnom, požurite sa mnom, a drugi govori teško meni kuda me nosite. Govori, ali ih ne čujemo. A čuje ih ko treba. Vide, svjesni su da odoše. I znaju gdje od, idu. Jer su već dobili haber od meleka. Pa jedan požuruje, a drugi bi volio da odgodi. Jer zna da ono što slijedi gore je opasnije od onoga što ga je snašla već od muke i balaje. Nas Allah sačuva i počasti. Nakon toga, i zbog toga je propisano u šerijatu, kao što je došlo u hadisima, da se požuri sa dženazom, sa svim završecima, da se ne oporučuje da se čeka nešto, da se ne čeka rodbina da dođe iz jednostranstva i tako dalje radi ukopa, nego da se požuri sa dženazom. Pa ako je dobra, dobro je nosimo, ako je loše ili loš onaj, da se razrahatimo, kao što je došlo u hadisu, da ga zbacimo s leđa, da se kutarišemo jer ne valja vjernik da bude sa zlom nitad i sa slim ja rano makar ga nosi u kabor. A kamo li s njim da boravi da od njega kupi ono što je zlo, a zlo je prelazno. Onda slijedi život u kaboru. Slijedi ono što šeh kaže da vjernici ehli sunnet vel džama'a ju'minuna bi fitneti l'kabri, o bi azabi l'kabri, o bi Vjeruju, kaže, u kabursku kušnju, kabursku patnju i kaburski užitak. Život u Bersahu, kaburski život, tako se kaže, jer je osnova da se ljudi u kabur kopaju. Ili zagrobni život, ili se još zove Bersah, a to je vrijeme, prostor između ovog sadašnjeg dunjaluka i onog ahireta kad nastupi sudnji dan, a već je ahiret. Rekli smo da je ovo već vjerovanje u sudnji dan. I ovo je gaj. Život se naziva takvim zagrobnim ili kaburskim i jednak je za sve one koji ispuste dušu, bez obzira na način kako ispustili. Da li on izgorio, da li ga skremirali pa rasuli nego pepeo, da li ga pojele životinje, nešto drugo uništilo ili ga ukopali u zemlju. Onog momenta kad Allah tjedni počinje zagrobni život i neko će sačekat nek, nešto manje ili više, zavisno od toga šta će s njim biti, Allah zna ona prije što će s njim biti, hoće li ga ukopati ili neće, na primjer. Pa nekome ubrzo nakon što meleci izvade dušu ode gore pa bude upisan ili bude bačen u tijelo, a prije toga bude zabilježen se džin u registar grešnika džahnemlija koji se po mnogim islamskim učenjacima nalazi tamo gdje je džahnem ispod sedam zemalja i neki kažu da je to ujedno i zatvor za duše džahnemske između Dunjaluka i sudnjeg dana, a neki kažu da je samo to registar, ono što imamo dokazi da je to knjiga registara, da li još, jer sama riječ se džin je po nekima odsiđen, što znači zatvor, i to zatvorčina, ona najveća. Pa, pojenta je da se tuša vrati u tijelo. Koje je tijelo? Raskomadano, istruhlo, is, izgorjelo, nije bitno. Stanje tijela nakon smrti je po svim, pa i po ateistima, naučnicima, prelazak iz materije u materiju. Nije nestanak. U što god da se pretvori, ipak ima to. Samo promijenilo oblik. Kao što je iz, iz kapi sjemena nastao insan kroz sve one faze, pa od bebe nastao starac kroz sve one faze, tako se samo faze mijenjaju istrogneš, postaneš zemlja, postaneš pepeo, postaneš nešto drugo, ali ti si. Onaj ko te stvorio, će te ponovno sakupiti i vratiti. A dotad ti postojiš u nekom obliku, to je tvoje tijelo. I duša zadržava vezu s tijelom. S tim da je veći teret u zagradnom životu na duši i veći osjećaj na duši nego na tijelu, za razliku od dunjaluka gdje je veći teret i osjećaj na tijelu nego na duši. I ovdje se uglavnom znači trpi tijelo i uživa tijelo, a duša ga prati. U kaburu je obratno, a na sudnjem danu 50-50 i zato je ahiretski život stvarni život, kao što kaže Allah Kur'an. Pravi, potpuni život. Kazna potpuna, osjećaj potpun, užitak potpun i tako da. 50-50. A dotad se mijenja stanje. Pa se duša vraća u tijelo i jedna i druga, I onog momenta kad se smiri na mjesto gdje je određeno da se smira, osnova je da je to kabur, nakon što ga zagrnu i odrade svoje, bez obzira koliko to trajalo, da li to bilo ispravno, izmišljotina novotarija ili neki nevjerički ritual, i kad napuste oni koji su došli da ga isprate groblje, mezarje, onog momenta počinje sljedeća faza koju šeh spomine, a to je kaburska kušnja, zatim patnja ili uživanje. U suštini, u životu, u kaburu, imaju četiri stvari koje ga čini. To su kaburski stisak, šeha ovdje nije spomenuo, jer je on vid kušnja, Allah najbolje zna. Zatim kaborsko iskušenje. Zatim, i to je osnova, jer većina ljudi ne vjeruje i mnogi vjernici su veliki griješnici. Kaburska patnja i zato se prva spominje. Zatim kod nekih odma počinje, a kod nekih kasnije nastaje kabursko uživanje od vjernika. Insan kad se zagrne u kabur, insan, musliman, nemusliman, odrastao ili dijete, muško ili žensko. Bilo kakav stepen uvjeri da ima. Svi će proći kroz jedno. A to je kaburski stisak. Zemlja iz koje si nastao Allahovom odredbom, po kojoj si hodio i radio što si radio, i u kojoj si vraćen, će da te dočeka. Onako kako si zaslužio. Pa će svi da budu ustisnuti. I zato poslanik sallallahu alaihi ve sallame da Sa'ad ibn Mu'aza, Mu'ata, čio se smrću sa arš, 70 ila meleka dženazi prisutovalo, otvorila se nebeska vrata, ispočasti prema njemu, kaže da se iko sačuvao ili da iko mogao izbjeći kaburski stisak, izbjegao bi ga on prisutstvo je poslanik sallallahu anehi ve sallam dženazi malodobnog djeteta. Pa je isto ovo rekao. Da iko može izbjeći ovaj bi dječak to izbjegao. Sve će zemlja da stisne. Nekog vraća moja zemlja voli. Zato što je nije bilo uzurio. Zato što je u skladu sa prirodom živio. Jer Islam je prirodan. Allah je stvorio i zemlju i nas jer zemlja voli da se red na njoj čini, a ne nered. Zemlja se trese kad je Allah naredi da opomene ili kazne one koji nered čine i strah od Allaha subhanahu wa zbog nereda koji se čini. I zato će zemlja vjernika da prigrli jer ga voli. I to će biti stisak grljenja, a ne stisak mučenja. Jes, kad te neko poželi, znate, stisnut malo jače, iz, hoćeš ovaj, da da izgubiš, ali se ne buniš. Znaš da je to od ljubavi, od želje, sa ispravnim, pozitivnim razlogom. I takav će stisak oživljavati vjernici. Što bolji vjernici, lakši, blaži, lepši, ugodniji stisak od strane kabela je nikaburu će biti lijepo ako je vjernik u njemu lijepo. Ovo je dobar. Za razliku od onih koji su zaslužili suprotno tome, Nima će se Allahovom voljom zemlja da sveti, da ga stisne iz čepa, do te mjere će nekima kosti kroz kosti prolaziti. Rebra se uklještiti. I to će biti prvi balaj. Prije iskušnje ima stisak. A onda kad ljudi napuste mezare kao što je došlo u hadisima, ne vraća se ta duša kao što neki misle, nego kaže kad on čuje, znači on već sluša, kad čuje to pod koraka onih koji odlaze, pojavljuju se dva meleka. Munkir i nekir kao što je došlo u hadisima. Nepoznati, nejasni. Ne možeš pročitati na njima ništa tamno plava, stroga. Dva meleka u nekim hadisima čije se vjerodostojnosti razilaze u lema su došli još strašniji opisi da im iz očiju munje sijaju, da su raščupani, da su im nokti noktima grebu u zemlju, da jedu kad, kad ulaze i nastupaju tako dramatično, u najmanju uroku, najblaže rečeno, da onaj koji je nešto znao, zaboravi, od straha se izgubi posjed, posjednu ga. I mi vjerujemo da u zagrobnom životu onaj koga smo položili ležeći u tabutu da sjedne. I to nije čudo. Kao što ni ostale stvari nisu čudo. I onda mu postave koliko pitanja. Čujem. Koda je više? tri standardna, jedno dopunsko. Jel nije tako? Kod Buharije, u hadisu kaže se da jeste. Četiri pitanja. Onome ko odgovori treć, treće, dobit će četvrto. Onome ko ne odgovori treće, dobit će odgovor. Gdje će mu spomenuta biti četvrta stvar. Upitaju ga kratko jasno, ko ti je gospodar?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 Na dunjaluku belajima i prilikom smrtnih muka, jer sad su švih na dunjaluku, ono kad dolaze tek mrtci. I na ahiretu prilikom iskušenja u kabu. Pa će onaj ko se pogubi od straha sjetiti se ono što treba da se sjeti. I reći će, moj gospodare Allah, moj poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, moja vjera je islam. Jedina tri ispravna odgovora. Tako lahka, a tako nemoguća za odgovor da se mnogo nekoga Allah učvrsti. Zato Allah spomene svih učvrsti. Pa molim Allah da nas učvrsti na ovom nama svijetu. Jer havlu thabit, čvrsta ili na riječ je tevhid. La inaha ida Allah za onome ko nauči šta znači i po njemu cijeli život živi i radi kao što kažu komentatori. Neko nauči i govori, izgovara, ne zna šta znači. Nego onako zna nema Boga sem Allaha i ne pravi sebi sto jednog Boga tokom života. Pokovoravajući se, strahujući, nadajući se, oslanjajući se i tako dalje na sve svašta. A zaboravljajući onoga koji ima jedino pripada svi, sva, svaki vidi bareta. Pa onaj koga je Allah učvrstio i uputio na tebi tokom života, učvrstit će ga i uputit će ga da to izgovori i potvrdi na samrti. Da kaže moj gospodar je Allah, ja nije obožavali kako sam njega. Moj poslanik je Muhammed sallallahu anehi ve sallame i svaki od prethodnih umeta će spomenuti svog poslanika i ispravno će svi biti iskušavani jer ima razilaženje kod rame po ovom pitanju, ali ispravno će svi biti iskušavani jer je kušnja belaj, a naš umet je najčastniji umet, kao što kaže dio učenjaka, pa je preći da mu se odvadi, a ne da mu se da više, pa ako će naš umet biti iskušavan, preći da se ostali iskušavaju, a ima i drugi argument. Pa će svako spomenuti svog poslanika, kojeg je zati, koji je bio obavezan da slijedi i slijedio ga je. I svi će reći moja vjera je Islam, jer su svi poslanici u Islam pozivali i muslimani bili. Samo se šarijete razlikovali kad će biti upitan o Maju od a kako znaš? To je ono četvrto pitanje, dodatno. Pa će reći, čitao sam Allahovu knjigu i vjerovao ono što u njoj piše. Pa će biti uročeno, znali smo da ćeš tako reći. Onaj koji je učio, koji je čitao, ko se uvjerio, koji je slušao, ko se brinuo, taj će znat odgovoriti. Onaj koji je slijed posledio, rodio se među muslimanima, pa eto, na njegovu štetu musliman bio, a možda bi volio da je negdje na zapadu rođen pa da uživa u blagodat Madunjalka na njihov način. I svaki drugi munafik koji je lažno predstavio se kao musliman ili nevjernik reći će jedno od dvoje. Jedan će reći, moj Bog je taj i taj, spomenut ću onoga kome je robo. Ako je vjerovao poslanika, reći će kome je poslanik. I reći će svoju religiju. Jer nema tu vrdanja. To je ispit. I to je stanje svih nevjernika. A dvije vrste ljudi, oni koji su nemarni prema vjeri. Pa nisu ubijeđeni bili ono što govori, nego su sumnjali. Zato se spomnio Rizom el Murtab, onaj koji sumnja. To je munafik. Jer munafik maksimalno, onaj koji krije islam, krije kufra, ispoljava islam, on maksimalno, on je veliki nifak, maksimalno kažu može dođe do stepena sunja. Neka se sebi zapita, pa možda su ljudi u pravu. Ali ne povjeruje. I onaj koji onako vjeru prihvatio, suštini nevjernik je, a to što nije ubijeđen, nego s muslimanima ponikao i s njima umro i stuga je zakopali, išao na namaz zato što ljudi idu i što je sramota ne ići. A ovako se ponekad kod kuće pitao da se iko od tamo vratio, nije, ko se mnogi bošno pita. Taj će reći, a, a, ne znam, ovo, a, a, je kod njih, kod Araba, tako, kod nas to ide, a, e, a, e, ono kad se hoće da sjetiš, ne vrti jezika. Jer znaš ti šta trebaš reći, čuli su oni svi ovu priču tokom života. Ali ne ide. Može reći samo onaj kome Allah da, kome iz srca izađe, koje je dijelima to dokazao i potvrdio. Zato živio i na tome preselio. Da će reći, a ostali će govoriti, a, a, da mu ne da se sjeti. Na kraju će reći ne znam. Čuo sam da ljudi govore pa sam ja govorio. Ovo može biti da ne zna stvarno ili da više se pogubio, ne zna je li to, to, to dobar odgovor ili nije. Jer nešto mu sad novo se pojavilo pred njim. Šta ako kaže dio sam muslimana, možda nije islam bio ispravna vjera. Pa bolje je reći govorio sa što su ljudi govorili da se opravdaju. To je jedno od razumijevanja. A neće se opravljati. E, nije to lutrija. Ovo je najjača komisija koja ima. Dođu ti dvojica i znaju šta ćeš reći. I ispitaju te i kažu ti znali smo. I zato ćemo reći, lade rejte, lade rejte, morate rejte. Nisi znao, nisi ni čitao, nisi učio. Nije te zanimalo, pa ne znaš se te zanimalo za života, sad bi znao. I zato od vidova i oblika i razloga kufra u islamu je kufrul i'rad. Nevjerstvo kao rezultat zainteresovanosti. Niti je islam učio, niti po njemu radio. On je to sve poštovo. Čak se i deklariso kad treba. Ali ono to njega nije plavo zanimalo, nemojte mene tamo. To se smatra nevjerstvom islamu što imamo nevjerstvo oholosti i druge, tako imamo vrstu. I takvi će da posumnjaju i da zamucaju i da kažu da se vade na ljude, jer su govorili kod svi tu imali mujo, ako će sad svijet u džahene moću i ja. Često čujemo raspravom kad čovjeka pozivaš, umjesto da se pokaje, da se popravi, da prizna, makar ih šuti, on se uzohodi i kao da će svi tamo hoću i ja, i tamo je sva dobra raja i ostalo, pa će završiti s njima. Reći će ne znam, pričao sam što su ljudi pričali i završili su takvi ljudi završili. Pa ćemo se reći nisi učio, nisi znao i onda će biti udaren čekit ćemo železa i toliko će jako vrisnut da će ga čut svi osim ljudi. Jer kaže da bi kad bi ga čuo insan pao bi u nesvijest ili pao bi mrtav. Kad se kaže svi osim ljudi, ne misli se svi na dunjalu po cijelom, nego čuju u Africi, u Aziji i tako dalje. Nego onoliko koliko se insan čuje kad vrisne u okolini. I zato hajvani čuju patnja onih koji se pate u kaburu kad priđu blizu mezarja. I poslanik sa lacerem je naišao pored mezarja, mušrika, sa, na svojoj mazgi, pa je počela da skače, umalo da se zbaci sa sebe, i da brzo bježe odatle, jer je čula njihovu patnju. Ibn Kajim, rahimahullah, rahimahullah ibn Taymih, spominju da je običaj bio u Damasku, da kad u Hajvana desi se zastoj u probavi, da ga odvedu pored groblja Ehlul Kitabija ili Rafidija. Pa odjednom se od straha sve to oslobodi. I hajvani čuju. Insan bi čuo da nije mudrosti koje je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Jedna od njih je to što ne bi mogao podnijeti. Druga je, kao što kaže poslanik sa da se, neć, da se ne ukopavate, ja bi vam dao da čujete. I danas dođu, danas kod nas dođu, pa ga donesu, pa derse na kaburu što je zabranjeno, pa ga zakopaju, pa uče, negdje pjevaju, negdje kukaju, pa kad si iščefe sve to svoje, a propisano je da se dovi za njega, jer kaže, poznanik se zem, dovite za brata, on se sad ispituje. I dovite za njega da, se, da ga učvršćan bude, da zakopaju, zagrnu insana onako kako je propisano i se okrenu prava kibli i dove, a ne da uče Kur'an, to sva posebi zabranjeno, da mu otežavaju ili da plaču, jer to mu šteti ne koristi. Zamislite da se čuje krik, ne bi imao ko kabura iskopati. Ne bi ga donio i sigurno se ne bi zadržavao. I ne bi niko sumnio u onaj svijet. I svi bi vjernici bili. I ko čuje svog voljenog kako se pati danima, život im nikad ne bi sladak bio, nekog bližnjika. I bio bi osramoćen taj mrtvi I bio, bila bi ostana učena njegova porodica. I ovo su od mudrosti zbog koji, koja ulema spominje, zbog koji je zabranjeno i nije nam dato da čujemo, jer od nas se traži da vjerujemo u gajbu, a život zagrobni je gajbu. I vjernik je vjernik zato što vjeruje. I zato će biti nagrađen. Međutim, čuje će sve kad krikne i kad vrisne i poslije ono što slijedi. Pa vjernik nakon što odgovori pitanja, I nakon što mu meleci potvrde tačnost njegovih odgovora, čuće se glas neba, istinu je rekao moj rob, otvorite mu dženevska vrata, prostite mu prostitku i obuzite ga iz dženeta. Pa će mu se kabu raširiti koliko pogled opire, pa će mu se dženevska vrata otvoriti i miris ga dženevski zapahnut, pa će mu se bašća, kabor pretvoriti bašću dženevskih bašćih, obje, odjeven će biti odjećom iz dženeta i kao šlag na tortu dobit će najboljeg mogućeg sagovornika. Doći će mu insan, prelijep, veseo, vedar i reći će mu blago tebi Allahu robe, raduj se, pa će reći ko si ti, vidi se na tebi da mi dobro donosiš, pa će reći ja sam tvoja dobra djela koja si radio. Allah je utjelovio tad insana da se s tim druži do sudnjeg dana za razliku od ostalih, bilo nevjernika, munafika, grešnika koji su zauzeti patnjom, prvo njima će se znači shodno opet stanju, nije svakom isto, jer nije svako isto zaslužio, otvoriti dio džehennema i zapahnuće ih džehennemsko gorivo i pred kabur će im se suziti i stisnuti, nekima će tad post, kroz kost prolaz, kao što je došlo u predajama. Pa će jedan reći gospodaru, brza je sudnji dan, a drugi će reći gospodaru, moj odgodi sudnji dan. Zašto? Zato što će se pri tome svakom od njih pokazati mjesto u džennetu i mjesto u džehennemu. Prošli put sam rekao da imamo jedan kroz jedan place u džennetu i džehennemu svako od nas. Da znači, će insan da vidi, pa će mu biti rečeno vjernik, ovo je tvoje mjesto u džehennemu, Allah ti ga zamijenio s ovim boljim u džennetu, a drugome će biti rečeno obratno. Pa će jedan kad vidi kako je prošao, šta je sve čuo od mene i kad je išao na nebo i šta mu je sve obećanja stiglo sad i kad okusi nešto, nešto malo od dženevskih užitaka, reći i govoriti gospodaru moju, brzaj sudnji dan, jer je i govorio požurte sa mnom kad je išao ka kaboru, a drugi će govoriti kad vidi mjesto u džehennemu, a kuša najžešću do dotad. Jer ona smrt, oni belaja, ovo je ništa kad se otvore žene. Reći se, gospodar moj, odgodi sudnji dan, lijepo je njemu to. Je zna da su ono što slijedi je gore. I zato će reći kad budu proživljeni iz kaburova na sudnjem danu i kad vide strahote sudnjeg dana, men ba'atena min merkadina, ko nas probudi iz naših ležišta naših postelja. To mu postelja odnosu na ono što će doživjeti kasnije, da Allah sačuva. Pitaju se ljudi kako je ovo moguće. Odgovor je moguće zato što se kad sve moguće odredi, sve moćni odredi, ništa nije nemoguće i moguće zato što je to drugi svijet, druga pravila i moguće zato što nam je Allah dao primjer pred nama, u nama, sa nama. Zar ne spavamo? Zar ne sanjamo? Zar ne vjerujemo već sada imamo dušu u sebi koju ne vidimo i ničim ne možemo da dokažemo? Zar nismo obavješni da ta duša putuje, odlazi, izlazi, ulazi, ne znamo nikuda, nikad? Zar ne vidimo stvari? Zar pored nas ne leži osoba koja ili mirno spava ili hrče i to je jedino što mi vidimo i osjetimo? I onda ti kaže da je putovao tu i tu, da je vidio to i to, da mu se desiće to i to. Sanja san koji je istinit, koji protumačiš i desi se. I su sve to vjerujemo. A mako se nije. Zato što je to život duše potpuno drugačije. I zna i on, i ti znate da se mako nije odakle. I opet vjeruje on da je usnio i ti mu vjeruješ da je sanjao. I još ako je san spomenut onome ko zna protumačit, pa se protumači i desi se ono što je vidio. Nije nekakav tamo nešto, kao što je većina naših snova. Pa kad može na Dunjaluku to pred nama, u nama, kad mi sanjamo, pored nas kad neko sanja, što ne bi moglo na drugom svijetu gdje vrede zaista druga pravila i gdje tijelo, iako se raspada, osjeća je ta materija postoji, samo je minja oblik, i gdje duša svakako živi životom koji je, gdje je teret veći na nju. A već je duša usnu osjetila svašta nešto, pa čovjek usno tolike bolove zna da osjeti, toliko radost zna da osjeti, da ga drži danima poslije toga. Što ne bi mogao kabula da doživi sve to ili više od toga. To je odgovor svim onima koji su ne od filozofa, preko munafika, do sektaša, raznoraznih i ostalih. Onaj ko vjeruje, vjeruje. U Koranu je došlo na više mjesta govor direktno ili indirektno o kaburskom životu. Pa kaže Allah će učvrstiti na ovom, na ovom svijetu, pa kaže za Firavna uđite najžešćom. On učitelj kaže, u, u, stvari uvedene su u patnju, pa kaže, naru ju araduna neha guduban ma'ašidja, koja je to patnja? Kaže, vatra koju su izloženi jutrom i večerju, to je sab, posle sabah i posle kindije, u određenom periodu. Wa jevme tekumu sa'atu edhilu ala fir'auna šedden atab. A dan kada, a na dan kada se, da, kad nastupi sudnji dan, uvedite faraona i njegove sredbenike na, u najžešću patnju. Znači, ovo nije patnja na sudnjem danu, nego prije sudnjeg dana. Također se spominje da meleci kad muče, kad usmrćuju, usmrćuju one koji su bili zonumčari, nepravedni, nevjernici, grešnici i tako dalje, kažu ahriđu anfusekom, vadite duše, izlazite. El jaume tuđ zauna azab el huni, danas ćete biti nagrađeni ponižavajućom patnjom. Danas. Ono momenta kad, kad im uzmaju duša, odmah počinje. Ima mnogo dokaza u Koranu, također u vjerodostojnim hadisma je došlo puno. Dovoljno nam je to, i neki to navode kao iđma ovog momenta, što svi muslimani nakon tešahuda i u svim mezirima je spomenuto da je propisano da se uči dova koju je poslanik sallallahu a nehi vseleme proporučio, a to je da se insan, da insan traži utočište kod Allaha subhanahu wa ta'ala četiri stvari – među njima je kaburski azab, poznata dobro. I muslimani to uče, da ne postoji ne bi učen. I dokaze je mnogo, jer dosta ima hadisima, mnogo ima. Poslanik sallallahu alaihi sallam početku nije znao i nije vjerovao u to, jer on vjeri ono što je obavješten. Pa nakon se desio slučaj da su određene židovke došle kod Aisha, radi Allah, ona je spomenula i to, Allah mu je objavio, pa je on tražio i savjeta umet da traže utočište od kaburskog azaba, zatim je nešto od toga vidio i čuo, zatim je u onom snu, ako je san u pitanju, u onom poznatom hadisu Buhari, kada je vidio kaburske azabe i neke blagodati, spomenuo i detaljno opisao uzroke patnje, pa kod Buhari i muslima od Ibn Abbas se spominje da je prošao pored dva kabura i rekao innehuma la ju'adzibane u ma ju'adzibane fi kebir emma ahaduhuma fa la jestetiru min al-bawli wa man akhiru fa kana yamshi bin namima kaže oni se muče namuče se zbog velike stvari u rivajetu a to je velika stvar to je nisu mislili da je velika a jest velika jedan od njih se nije čuvao mokraće a drugi je prenosio tu je reč čiru zavađavanja zavađanja pa je to jedan ili dva razloga zbog čega ljudi bivaju učeni u kaboru također je ashab jedan sakrio nešto malo od ratnog plijena, da pa ga je pogodila strijela i ashabi su rekli zlako njemu džennet. A kaže, postani se zemlom, se sad pati i, i muči onim što je sakrio. Pa je ta krađa i uzima od ratnog plijena uzrok patnje u kaboru. Također je došlo u poznatom hadiskom Buharije spominjanje nerada po Kur'anu ili okrenta na glavi od Kur'ana kao sebeb za kaburski patnju blud, jedene kamate, laž i još mnogi drugi grijesi. Ali općenito, kažu islamski učinjaci, uzorci patnje u kaburu su neznanje o Allahu subhanahu wa ta'ala, nemar prema njegovim naredbama i krše njegovi zabrana, a posebno ono što je spomenuto kao povod u hadisima, toga se treba posebno čuvati. S druge strane, izbjeći ćemo patnju kabursku tako što ćemo povećati činjenje dobra, smanj činjenje zla općenito, izbjegavati uzroke na koje smo pojedinačno napomenuti i moliti Allaha subhanahu wa ta'ala propisanim dovama i onim od sebe da nas sačuva od patnje u kaboru. Patnja u kaburu je jedan od vidova kaburskog života. Užitak ili uživanje u kaburu je drugi. I uživanje i patnje ne traju 24 sata, nego traju posle sabaha jedno vrijeme i posle kinde jedno vrijeme. Tek na ahiretu počinje pravi. Pravi život sa bez prestanka, nema ni dana ni noći, nego ne prestaje patnja i užitak u kaburu se odnose na sve. A iskušenje kabursko izuzete su neke kategorije, to su vjerovjesnici i poslanici, zatim šahidi, zatim onaj ko pogine na straži, zatim lude i malodobne osobe koji nisu odgovorni i razilazi za ulema oko sidika, a ispravni Allah najbolje zna da sidici imaju veći stepen od šahida, pa imaju sve što da imaju šahidi, pa će i oni biti izuzeti pitanja u kaboru. On nakon pitanja slijedi, oni su izuzeti tako da im slijedi uživanje. Odmah. U kaboru se najbolje osjećaju i najlepše žive u zagradnom životu oni koji su najbolji. A to je Muhammed sallallahu aleyhi ve sallame, zatim ostali poslanici onako po redoslijedu kako su najvredniji, zatim vjerovjesnici, zatim sidici, šehidi i ostali koji su prošli. I njihov život je stvarni i oni uživaju. Ostali vjernici ili uživaju, ako su u kategoriji toj, ili se muče onoliko koliko im je ostalo grijeha da se izbriše. Tako da uži, patnja u kabur nije trajna, nego onda kad nestane grijeha zbog koji se pati, kad budu obrisani tom kaznom, poste, pre, pre, počinje automatski užitak. Tako da se može desiti da sin sam ujutro pati, a već popodne uživa i kad počne uživanje, ona ne prestaje. To je jedna stvar. Neki ima kabor neće biti dovoljan pa će se patiti na sudnjem danu, o sudnjem danu je gulim straha, o tome smo govorili tako volja sljedeći put od proživljenja pa nadalje. A nekima će smrtne muke biti zadnje muke koje osjećaju, molim Allah da nas učinju takvih, pa neće osjetiti u kaburu nakon kušnje ili neće biti kušnje osjetiti ili će osjetiti kušnju koju će položiti iz tisa kojeg svi moraju osjetiti, a zatim će početi uživati uživanjem koji će se do sudnjeg dana i vječno samo povećavati čak i u džennetu svake hefte se povećava blagodat i užitak, pa insan treba da se pripremi i radi za ovo. Prošli put sam zaboravio spomenuti kad smo govorili o smrti. Toliko detalja je spomenuto o smrti. I toliko velika počast vjerniku je na smrti. I prilik na samrti i tokom smrti. I toliko veliki bela i kušnja i kazna je nevjerniku na samrti i tokom smrti. Da nema života nakon smrti vrijedilo bi biti pokoran Allahu cijeli život samo da umreš ko vjernik. A sad kad čujemo u kaboru ovo malo što je Allah dao da se čuje, znamo da prvo nema ni prava kabur, ne smijemo da budemo, nego nam treba biti i brat stalno podvo na dženaze kad idemo. Druga stvar da se stalno sjećamo i dobijemo Allah da nas sačuva toga i da radimo i Allahu pokorni budemo jer da nema sudnijeg dana da je ovo sve kraj. Samo ta postelja, ženeta, odjeća i bašća ili vatra i belaje, ne ne spominjem neke druge stvari od hajvana koji su spomenute, koji su za maksu stvoreni samo da kažnjavaju ljude u kaboru i u džahennemu i muče na sunjem danu, bilo bi vrijedno da insan bude ko melek na ovom svijetu, da ostavi sve ožitke ako treba, samo da u kaboru uživa a kabur je jedna ostanica koja traje dugo. Jer, braćo moja, faraon i oni koji su potopljeni u nuhovom narodu, ne uključujući njegova sina, i dan danas se muče u kaburu. I svaki nevjednik koji je umro, i dan danas se muči. I Allah zna koliko će dana, dosti dana se mučiti. Ali opet to prolazna, koliko god da traje faza u odnosu na vječnost, Allah kaže, ahiretu hajrun wa etuqa, ahiret je bolji i vječani a ono što slijedi nakon kabura je ili ljepše ili strašnije, a ovo je dovoljno kao pouka, pa molim Allah subhanahu ta'ala da nas učini od onih koji vjeruju, pamet imaju, pouku primaju, te da nas pomogne da živimo za dan i da uspijemo na tom danu kad budu plakali za nama, da se mi smijemo i radujemo i da nam smrtne muke budu zadnje muke koje osjetimo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى